Maiatzak sortzi ditu gaur asteazkena da eta hau berrion albistegia duzu. Berrizar irratiaren albiste emankizuna. Hau zalor euskaltegiak bere liburutegi berriaren ateak ireki zituen atzo arratsaldean. Ekitaldi xume baten bidez, atzo arratsaleko zazpietan aekako hau zalor euskaltegiak bere liburutegi berria zabaldu zuen. Maia ezberdinetako ikasleek idazki labur batzuen irakurketari ekin zioten eta ondoren liburutegia ikusteko aukera izan zen. Irakurraldi horren eh, pasarte txiki bat entzungo dugu segituan. Harriak otxoaren tripan sartu zuituen, eta gero josi egin zion. Gero otxoa esnatu zen eta errekara joan zen ura edatera, baina harrien pizuarekin errekara erori zen eta ito egin zen. Orain, antxumeak poz-pozik bizi dira amatxorekin, eta hau ala ez bazan, zar dadila kalabazan eta atera dadila herriko plazan. Liburutegia aste arteetan eta ostegunetan goizeko amarrietatik amabietara eta arriatxaldeko bostetatik zazpietara irekita egonen da eta liburuak hilabete batez e, eta filmak astebetez etxean edukitzeko aukera ematen dute. Liburutegia erabiltzeko izena bizenak, telefono zenbakia eta elbide elektronikoa besterik ez dira eman behar. Berriozarko udalak irumila euroko diru laguntza eman du Zaharako errefuxiatu kanpalekuetan oinarrizko elikagaiak eskuratzeko. Berriozarko udaleko gizarte ongizate eta osasun zinegotzi Luis Miguel Castro ohar baten bidez adierazi du larrialdirako laguntzen dirua erabiliz eta udaltalde guztien oniritziarekin hau batez onartu zela irumila euroko diru laguntza ematea Saharako delegazioari errefuxiatu kanpalekuetarako oinarrizko elikagaiak erosi alditzan. Castrok gogorara zizuen dioenez, Saharagrek hogeita urte daramatzate oso egoera latzetan bizitzen Argeliako jamadan eta bizirauteko nazioarteko laguntzaren menpe daude. Horrekin batera, zinegotziak salatu du Espainiako gobernuak nahiago izan duela Marokorekin lerrokatu mendebaldeko Sahararen okupazio justifika ezina babestuz. Bestalde, Saharagren kanpalekuek nazioarteko laguntza humanitarioarekiko menpekotasun osoa dutenez, elikagai krisi larria bizi duten bertako biztanleek eta oinarrizko lehen gaiak behar dituzte. Anas elkarteak laguntza ekonomikoa eskatu zion berriozarko udalari elikagaioiek erosializateko eta pertsona haulenei laguntza emateko hau da. Adingabeko neska mutikoak, edadetuak eta aurdun dauden emakumeak. Gaztea asanbladak herri urratxera joateko autobusa antolatu du. Iparrialdeko ikastolen aldeko herri urratxeko festa herraldoia hilaren amabian ospatuko da. Berriozarko gaztea asanbladak zehenperera joateko antolatu duen autobusan goizeko zortzietan atera eta arratsaldeko zortzietan itzuliko da. Herrira, kale berri eta kirol tabernetan izena emateko epea gaur amaitzen da eta amar euroko prezio dauka. 2000 garren urteko lur kontribuzioa ordaintzeko EPEA maiatzaren hogeita zazpian bukatuko da. Maiatzaren hogeita zazpian amaituko da esan bezala 2000 garren urteko lur kontribuzioaren borondatezko ordainketa egiteko EPEA. Elbideratuak ez dauden ordainagirien ordainketak lakaisa edo rural kutsaren bulegoetan egin daitezke eta udalak eh, esaten duenaren arabera baita 0 amabi telefonora deituz edota egoitza elektronikoaren bidez. Elbideratuak dauden duten ordainagiriak kontuan zordunduko dira zuzenean maietzaren hogeita zazpitik aurrera. Larun batean EH Bilduk prestaturiko Nafarrako aldaketaren aldeko antzerki satirikoa izanen da. Euskal Herria Bilduk ekitaldi politiko berritzaile bat egiteko asmoz, kaka burutik bera lelopean antzerki obra bat eskainiko du larun bat honetan, arriatxaleko sortzietan berriozarko entzunaretoan. Horren eh, bidez eh, jendeari pentsarazi egin nahi dio eh, diotenez egungo errealitatearen inguruan eta EH Bilduk ezarri nahi dituen aldaketarako oinarriak eta proposamenak sozializatu horiek ere dira e, ba, antzez lan honen helburuak Antzerki obra, Nafarroako egoera politikoari buruzko satira bat da eta esketx ezberdinen bidez errepresentatuko da edo antzeztuko da. Antzerki lan hau burutuko duten edo eginen duten aktoreak antzerki munduko profesi profesionalak dira eta irakurketa kritiko bezain umoretsua egiten saiatuko dira. Kaka burutik bera egiten diguten egunotan, diotenez barre batzuk egiteko aukera probestuz. Ikasi zure burua zaintzen tailerrean izena emateko epea irekita dago. E, epea zabalik da eta e, tailer horretan hainbat e, ikasgai eta lezio ikasteko aukera izanen dugu geure burua zaintzen ikastea hori lehenbiziko eta oinarrizkoena baina badira beste batzuk ere ez esaten ikastea autonomia garatzea ongi sentitzea elikadura ona e, eukitzea baliagarri izatea eta nork bere burua ezagutzea besteak beste pertsona heldu eta erretiratuei zuzendua dago ikastaroa eta aste arte zein ostegunetan eskain eskainiko dute maiatzaren amalautik ekainaren hogeira bitarte, goizeko amarretatik amabi terdietara kultur gunean. Doako jarduera da, doainik da, baina hogeita mar pertsonek gehienez parte har dezakete eta beraz izena eman nahi dutenek maiatzaren amarrera bitartean izanen dute aukera, goizeko sortzietatik eguerdiko ordu bietara berriozarko udaleko auzo bulegoan. Informazio gehiago eskuratu nahi duenak, kirol teknikari den Josu Baio bakterioaren gana jo beharko du ondoko telefono zenbakian. Bederatzi lau sortzi, iru zero bat, sei, iru sei. Bederatzi lau sortzi, iru zero bat, sei, iru sei. Eguraldiaz mintzatuko gara orain, arratsaldean fronte berri bat irik da eta eguraldia kaskartuko, eh, kaskartu egingo da. Goizean urdingune ederrak zerua eta egualdeko aizearekin giro atsegina gaienduko da. Baina, ala baina, eguerditik aurrera fronte bat eh, gerturatuz joango da, aizea iparraldera aldatuko da, zerua estali egingo da eta eurira egingo du zaparra da giroa gailenduko da arratsaldetik aurrera eta ekaitzak ere garatu litezke temperaturari dagokionez epeletik hasiko dugu eguna eta mm, gerora hoi eta hiru graduren artean geldituko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago atozen orduetan, berriozar irratiaren sintonian, fmko ko edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Eta